الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد خب أكنون آغاز مكنم إن درس مبارك را شروع مكنم از إن رساله مبارك المعتقد الصحيح از عبد السلام بن برجس عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله خب این کتاب یکی از رساله های هست یکی از کتاب هایی هست که جمع کننده عقیده اهل سنت و جماعت و اصول ها و منهج اهل سنت و جماعت هست متعلق به توحید ربوبیت توحید الوهیت توحید اسماء و صفات و توحید متابعه و دیگر اصول های اهل سنت و جماعت را هم ذکر میکنه اعتقاد اهل سنت در باب تقدیر اعتقاد اهل سنت در باب صحابه اعتقاد اهل سنت والجماعت درباره ایمان در حقیقت خیلی کتاب مختصر و کتاب مهمی هست خاصتا مؤلف این کتاب علامه عبدالسلام برجست هست یکی از عالم های و معاصر هست تاریخ این عالم بزرگ دلالت میکنه که خیر در امت محمد صلی الله علیه وسلم تا قیام قیامت هسته و هر کی اجتهاد کنه کوشش کنه و هر که را الله موفق کنه میتونه اگرچه سین سالش میده هم که باشه میتونه عالمی برجسته و عالم بزرگ شوه ترجمه حال شیخ عبدالسلام ابن برجس رحمه الله این سال 1387 هجری تولد شده است در سعودیه و در سال 1425 هجری از دنیا رفتگی هستند در پیش عالم های کلان خواندگی هستند و رساله های ماجستیر و درس های نظامی هم خواندگی است همگی 38 سال عمر دیدگی هستند به خاطر وقت انسان وقت انسان در تاریخ ترجمه حال سلف صحابه و تابعین تبع تابعین وقتی میخونه که مثل امام نووی رحم الله تقریبا سی سال عمر دیدگی هستند ولیکن کتاب خیلی مبارک نویسندگی است خیلی علم زیاد جمع کردگی است و مثل همین وقتی انسان تصور میکنه یا اینکه میخوانه در ترجمه حال عالم های گذشته که سن سال میده داشتن در حالی که از دنیا رفتن در حالی که میده بودن ولی که خیلی علم زیاد جمع کردن مثل امام شافعی رحمه الله 54 سال عمر دیگه است حتی رساله های هست که کسانی که 30 سال عمر دیگه هستن یا 40 سال عمر دیگه هستن ولیکن کتاب های خیلی زیاد نویسندگی هستند یا اینکه خیلی عالمی برجسته و عالمی بزرگ شده هستند خب یکی از همین معجزه های بزرگ این شیخ عبدالسلام برجس هست که خیلی زود هم محقق و مدقق و اعتقاد اهل سنت و جماعت و هم مجتهد و خیلی فقیه بزرگ هم بودن عالم هم بودن عالم های کلان این شخص را تسکیه دادن مدح کردن ستایش کردن در او نباغت و در او علم خوب را دیدن که خیلی یوش بودن در چند سالگی خیلی مدرسی معروف شدن و بغیر این اعتقاد خیلی خوب داشتن عقیده شبهات اهل بدعات اهل فرقه ها را خوب میشناخت شیخ عبدالسلام 38 سال عمر دیدن هشت سال تنها 38 سال و اگر رفت بعضی علم ها میگن اگر رفت و زنده میموند یعنی 60 70 سال عمر میدید کان آیتا آیت و معجزه بزرگ می شد در علم و در دانش و در اجتهاد و در نباغت خب شیخ عبدالسلام این دلالت به این میکنه که خیر در این امت محمدی صلی الله علیه وسلم هست به این معنا که گویا فقط همون گذشته ها سلف صالح مثلا علم خوب گرفتن و یا اینکه زود عالم شدن و میده 20 ساله بودن مثلا فتوا میدادن مدرسی کلام بودن نه او خیلی نیست بلکه در هر که الله خیر ببینه در عصر ما هم می شود معلوم شود در همین زمان ما در عصر بیست اگر کسی اجتهاد کنه کوشش کنه علم براه صحیح بگیره براه کشیده عالم ها بگیره اول علم میده را بعد علم کلانتر را بعد علم کلانتری کلانتر یعنی مثلا کتاب ها را اول کتاب میده ها که برای مبتدیین برای نو آغاز میکنگی بعد کتاب متوسطی نبگیره، کسانی که کم تا باز میانه شدیان در علم با کتاب های متقدمین نبگیره کدام که کسانی که متأهل و متقدم هستن پیشترن یعنی به طریق و اسلوب اهل علم اگر رفت و کسی راه پیمایی بکنه علم شرعی را بگیره در پیش اهل علمی که راسخی در علم هستن بگیره معلوم میشه امکان داشته یعنی امکان داره که بخاری باشه در این عصر ما بله اگر رفت همون راهی که بخاری راه گرفتن و طلب علم کردن آیا امکان داره که ابن تیمیه باشه در این عصر بله اگر رفت همون اجتهاد و کوششی که شیخ الاسلام ابن تیمیه کرده بود بعد از توفیق البته بعد از توفیق الله سبحانه و تعالی این شیخ عبدالسلام برجس رحمه الله یکی از همین معجزه های این عصر هست عجایب این عصر تا قدر تکنولوژی و در اینکه به یک تلفن از این دنیا به اون دنیا گپ زنی او اوجا ببینه تو تو را ببینی یا اینکه خط بنویسی خطت با اوجا برابر در یک لحظه و ثانیه معجزه این عصر این نیست که خط نوشتن بگیری و خواندن بگیره پیش ارائه کردن معجزش این است که یا عجیبی عجایب این عصر همینه که در این عصر هم کسی علم رو اگر رفت و اسلوبش علم اگر رفت و به اصولش علم به اصولش اگر رفت و تعلیم بگیره در نزد راسخین کسانی که رسوخ و استوار و مستحکم در علم هستند به شک میتونن که خیلی نابغه خیلی عالمی برجسته در این عصر هم بشود زیرا که حق زیرا امت خیر در امت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم در همه عصر و زمان هست هر کی مثل بخاری در دو چی دو چی امام بخاری را ذکر میکنیم از ترجمه حال ایشان یکی در اجتهادی در علمش که خیلی مجتهدی در علم بودن و پدرشان خیلی پول زیاد گذاشتن خیلی در اون زمان گویم خیلی پولدار و منصبدار بودن همه پول گذاشتگی میراث پدرش در راه علم برای طلب علم صرف کرد چند هزار دیناری که چند صد هزار دلار این زمان ما میشوه همین صرف کرد در علم حتی اینکه به پول موند به مال موند خب دو یک قصه از جهت طلب علم ایمان بخاری یک قصه دیگر از جهت زهد و عبادت ایمان بخاری قصه اول نسبت طلب علمش یعنی اجتهاد و کوششش در علم به اوج رسیده بود که ایمان بخاری رحمه الله در یک شب تا 17 18 بار میخست شمع گریان میکرد چراغ و اون فایده و حدیثی که به ذهنشان میآمد فقهی که از حدیث استنباط میکردن ایشان در کتاب او را می نویساندن در کتاب برای حاضر الجامع الصحیح کتاب صحیح بخاری عالم های بعدی را در حیرت انداخت است در جهت باب سازیش در جهت فقه که علم که امام بخاری در صحیح بخاری خود گذاشته است خب این از جهت علم بود که در یک شب 17 18 بار میخست شمع گریان میکرد چراغ حاضر طالب علم ها سویتا در حاجت خانه شاید در خانه گیرانده کنند بعد از نیست شب یک ساعت پیش ایبان داد تا اینکه گفته هوشیار نشویم شاید این خیل باشه اما امام بخاری رحمه الله تا 17 18 بار چراغ گیران میکردن فایده حدیثی را علمی که الله سبحانه تعالی با او الهام کرده است فهمی که الله با او داده است او را میرساندن در کتاب تا اینکه فراموش نشود خب همچنین از جهتی این طلب علمش بود یک نوع دیگر هم در طلب علمش ایشان یک برده خریده دادن کنیزه کنیزه مثل آیله حساب میشه مثل زن یک همسرش گویا دادن وقتی پنج شش روز استاد که سراغش نمیکنه سراغش نمیکنه و یک روز این جاریه میگن اینا جاریه یعنی همین کنیز یک رنگدان امام بخاری را چپه کردن و امام بخاری غضب شد و گفت برو گفت آزاد هستی برای الله گفت برای آزاد هستی وقتی که رنگدانش چپه کرد رنگ رنگ دان کاغذ و دفتر در نزد اونها بهتر از دنیا و مافی ها بود بهتر از دنیا اونچه که در دنیا هست خب یک قصه از حیات امام در زیر انگور درس در زیر انگور نماز سنت پیشین را می‌خواندند وقتی دور کرد نفل را بود کردن نماز سنت را گفتن شاگیر چه گفتن راقه که کوبین چیزی مرا گزید وقتی که دیدن 15 16 جاش از تنه پوشش در زیر لباسش زنبور گزیده وقتی سوال کرد گفت ای ایمان گفت چرا خارج نشدی از نماز از نماز آمدی گفت سوره اسراء را میخواندم نخواستم که سوره را قطع کنم تا اینکه بود کنم گفت بعد نماز سلام بتم این دلالت به زهد و از جهت عبادتش میکنن بلا به خاطر همین هر عالم برجسته شد هر عالم بزرگ شد به خیر و نیکی در امت ذکر می البته رابطه بزرگ بین خودش بین الله داره که اون در کتاب ها نویسته نمی اون صدق و اخلاص و عبادت و و ایمانی که نسبت به الله داره و خاطر همین الله با عمر اونها و در وقت اونها برکت ها میتیه که شاید یک گروه از مردم عاجز باشند در اجرا کردن کار او این یکی از همین عالم های عجوبت العصر این شیخ عبدالسلام برجس هست که همگی 38 سال عمر دیدن ولیکن در همه علم متقیم بودن در هر یک علم راسخ بودن خاصتا در علم اعتقاد و در علم منهج در منهج اهل سنت و جماعت در شناختن حق و دلیل های او و در شناختن باطل و رد شبهات او خیلی شیخ و عالم بزرگی بودند در 38 سالگی در 38 سالگی در سال 1425 هجری ایشان از دنیا رفتند خب کتاب گذاشتن به نام این زیاده از سی 40 کتاب داره یکیش همین کتاب است المعتقد الصحيح، اعتقاد صحیح اعتقاد چیزی را میگن به معنای استواری و یقین و جزم داشتن به چیزی المعتقد صحیح یعنی اعتقاد قلبی صحیحه که باید انسان باید او را اعتقاد داری کنه و باید به با او معتقد باشه باز گفته مهم بودن خواندن کتاب های اعتقاد خیلی مهم است خاصتا در عصری که شبهات و شهوات خیلی زیاد هست در عصری که فرقه ها و طایفه ها در عصری که گمراه علمای سو گمراه و گمراه کننده ها خیلی زیاد هست در عصری که خیلی جهل نشر شدگی هست در عصری که خیلی علم کم شدگی هست در عصری که عالم ها انگوش شمارن در عصری که علمای سو خیلی بسیارن در عصری که اهل حق خیلی کمچین و کم نما هستند در عصری که اهل باطل با باطلشان کسانی هست که اصول دین را انکار میکنند انسان هایی هست که در رسالت پیغمبر شک می اندازند انسان هایی هست در حتی خود الله سبحانه تعالی وجود الله شک ها و شبه ها می دوزند انسان هایی هست که در حق بودن دین اسلام شبه ها شک ها می انسان هایی هست در باطل بودن دین یهود و و زردوش ها شک ها می آدم هایی هست که در حق عذاب قبر بودنش اثبات عذاب قبر شک و شبهه میدازن یا انکار میکنن علا کل حال در هر باب چی اصول باشه چی فروع چه اصول های اهل سنت باشه اصول اعتقاد چی فروع اهل سنت باشه در مسئله حجاب و نقاب و ریش و دیگر سنت های پیغمبر صلی الله علیه وسلم شبهات میاندازن و شبهاتی که بدتر و ضعیفتر از خانه عنکبوت است ولیکن نزد بعضی ها گویا حجت و دلیل هست در عصری که فرقه ها خیلی زیاد هستند فرقه های مختلف به نام های مختلف به مسمیات گوناگون به دعواهای مختلف فرقه های هست جماعت ها گروه ها جنبش های گوناگون که هر یک دعوای حق بودن میکنه و هر یک دعوای صحیح بودن میکنه در مثل این عصر کتاب های اعتقاد را خواندن نامهای اونها را دانستن های اهل سنت را شناختن برای انسان یکی از واجبی واجبات است برای به خاطر همین در اینجا ثانی شیخ عبدالسلام برجست حاضر ان الله نامهای کتاب را میگیره که زیاده از 200 زیاده 200 کتاب اعتقادی هست که در عصر یک و در عصر دو سه اسلام نویسنده شده است کتاب های اعتقاد این بسیاری این کتاب ها دلت به مهم بودن این کتاب دلت به مهم بودن کتاب های اعتقادی میکنه زیرا خطا کردن اشتباه کردن در اعتقاد انسان گمراه میکنه از اهل دوزخ میگردانه در دنیا از فرقه گمراه شده و فرقه مبتدعه از فرقه اهل بدعت بسازه بدی بدعت همین است که انسان مبتدع شد از سنت محروم میشوه بدیش همین است که انسان از حوض کوثر حوض پیغمبر صلی الله علیه و در آخر روز محشر محروم می شود رانده می شود پیش کرده می شود بلا به خاطر همین در این عصری 1444 هجری مهم بودن خواندن کتاب ها دانستن اصول های اهل سنت و الجماعت چی در توحید الوهیت باشه چی در توحید ربوبیت باشه چی در توحید اسما و صفات باشه چی در توحید متابعه و توحید متابعه یعنی تنها پیروی کردن پیغمبر صلی الله علیه و تنها سنت او را زنده کردن تنها سخن او را مقدم دانستن از سخن همه از سخن شیخ ها و استاد ها از سخن از سخن سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم مقدم و پیش دانستن از سخن امام ها و از از از مذهب و از طایفه و از فرقه و از دین بابا ها و دین امام ها مقدم دانستن البته این کار آسان نیست در اسلام ناب در اسلامی که پاک از شرک و بدعت باشه بودن این خیلی در حقیقت یک معجزه بزرگی است در این عصر ما معجزه این نیست که انسان در آسمان پرواز کنه در این عصر ما معجزه این نیست که انسان در بالای آب راه روا در این عصر ما معجزه این است که در این عصر شبهات شهوات که طوفان شهوات که زنا آسانتر از نکاح شده است حرام خوردن ربا پرسین آسانتر از کار کردن کار حلال شده است در زمانی که حرام بسیارتر از حلال است در زمانی که حلال حلال میخوردگی ها اند, اند خیلی کم نما هستند کم هستند در زمانی که شبهات قلب ها را غزو کرده است در زمانی که شبهات در خانه ها جای گرفته است شبهات اهل شرک و کفر و اهل بدعت و اهل زندقه و زندق ها در زمانی که خیلی حق شناس کم است چه جای پیروی حق در زمانی که حق پرست کم است چه جای پیروی حق بودن بلا بخاطر همین در مثل این زمان بله به شک و مردم در تکنولوژی و تکنولوژی و در چیزها خیلی پیشرفت کرده یعنی سمالیات های بیراننده و به سمالیات هایکنک ساخته یعنی زمان خیلی زمان پیشرفت است ولیکن همچنین در کفر و شرک و در خرافات هم پیشروی ها دارند به حد اعلا به درجه بزرگی رسیدگی هستند در شرک و بدعت و خرافات و مخالفت شریعت اسلام نوب را بسیاری ها فراموش کردند بله عصر پیشروی و تقدم است لیکن در شرک و بدعت و خرافات الا من رحم ربک مگر کسی را که الله رحم کرده باشه و حق را براش فهمانده باشه و اسلام نبی محمدی صلی الله علیه و را شناخته باشند به شک ها خیلی پیش پیشروی کردیان در تیک توک و در یوتیوب و در اینها لیکن ستر و حجاب و عفت و دامانی را فراموش کردیان بله خیلی مردها دعوای مردینگی میکنن، بله مرد هستند ولیکن مرد حقیقی که باید با اون عقل در اسلام و در دین خدمت بکنند نه بلکه در ضد حق و در ضد در در بیناموسی به درجه اعلا رسیدگی هستند این عصری هست که شاید بعضی ها را در مرد گفتن انسان حیا کنه این عصری است عصری هست که در این عصر ما عصری هست که انسان از بسیار چیزها حیا میکنه شر میکنه بلا به خاطر همین در مثل این عصر که خیلی درد زیاد هست یا اینکه شبهات خیلی بسیار است خواندن کتاب ها مهمتر از او هست برای رد این شبهات برای فهمیدن حقیقت برای فهمیدن قرآن و سنت برای فهمیدن مراد و مقصود الله سبحانه تعالی از تفسیر قرآن برای فهمیدن سنت پیغمبر صلی الله علیه و در خواندن حدیث های او در صحیح بخاری و ترمذی و ابو داود و نسائی انسان ها بعضی ها شاید تعجب کنند اگر رفت و امام بخاری روایت میکنه بگوی گوی که خیلی سخنی بدی گفتی در زمانی که انسان ها از فلکوت صحبت بکنن از تجارت های نو برآمد و از چیزهای غریب و عجیب سخن میکنن این اصطلاح علمی این اصطلاح دینی سنت و پیروی و مخالفت نکن این بدعت است این مخالفت است این مخالف شریعت است این حرام این ناجایز است این اوبال دیگه کلمه ها کم نما شده کمچین شده کلمه اوبال کلمه ناجایز کلمه درست نیست کلمه حرام ای خدا بتر شاید دیگه بعضی جهاد بعضی خانه ها شاید دیگه کلمه نسیم منسی یا؛ شاید اصلا فراموش شدگی هست بنابر در این زمان رجوع کردن و کتاب و سنت در این زمان رجوع کردن و کتاب های اهل علم در این زمان رجوع کردن به همون نور به همون وحی الهی البته این خیلی نعمت بزرگ هم هست این خیلی معجزه بزرگ هم هست این زمان در معجزه همونی هست که جوانی که در دولت کفر باشه لیکی زنا نکنه معجزه این پریدن و در آسمان و بالای آب رفتن نیست معجزه این پیشرفتن در چیزها نیست معجزه و همین است که انسان جوان یوش زنا نکنه جوان یوش سنت پیروی کنه جوان یوش نمازش پنج وقت بخونه جوان یوش روزه بگیره این در حقیقت خیلی معجزه بزرگ هم هست لیکن این تنها فضل و فضل و رحمت الله سبحانه و تعالی هست به هر جوانی که در این زمانی که فسادش بسیاره ولیکن هدایت یافته است لیکن این چیز عجیبی نیست برای کسی که الله را هدایت کرده باشه در خانه فرعونی که فرعونی جبار مستکبر متکبر بود که الله سبحانه تعالی از داخل خانه و حتی از جایگاه او آنسیه علیه السلام را به ایمان هدایت کرد و پس فرعون کاری کرده نتانید این اسلام و این حق هدایت یک چیز عجیبی هست که کسی را که الله هدایت کرد او را کسی گمراه کرده نمیتونه و کسی را که الله گمراه کرد او را کسی هدایت کرده نمیتونه خود در عصری حجری و سنگی هست قادر در عصر تکنولوژی و پیشروی هست مهم این نیست که عصر چی هست عصر همون زمان همون زمان است وقت همون وقت است و زمین همون زمین عثمان همون عثمان فقط هدایت هدایت زمان کم می شود زمان زیاد می شود هدایت از کسی برداشته می شود با هدایت الله به کسی میتیه بلا خاطر همین مهم همین است و شیخ عبدالسلام رحمه الله میگوید الحمد لله صلی الله سلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن اعتقاد أهل السنة و... فإن اعتقاد فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي لا يجب على كل مسلم أن يعتقده عبد الشيخ عبد السلام رحمه الله میگوید دارين رساله مبارك المعتقد الصحيح معلوم شابو معتقد فاسد هم هاس معتقد غير صحيح هم هاس اعتقاد اهل السنة شيخ عبد السلام میگوید اعتقاد اهل السنة والجماعات همون دين حق است واجب است بر هر مسلمان اینکه او را اعتقاد کنه به شک اعتقاد اهل سنت هم دین محمدی هست دین روافیز از دین پیغمبر صلی الله علیه و خیلی فرق داره دین خوارج از دین محمد صلی الله علیه و خیلی فرق کلان میکنه زیرا الله دین قبوری ها را به پیغمبر نازل کردگی نیست زیرا الله سبحانه و تعالی دینی جهمی ها را به پیغمبر صلی الله علیه و سلام نازل کردگی نیست بنا به خاطر همین اعتقاد اهل سنت همون دین الله است بنابر میگه اعتقاد اهل سنت همون دین حق است که واجب است به هر مسلمان او را اعتقاد کنه اعتقاد داری کنه پیروی کنه اهل سنت و جماعت و اهل سنت یعنی سنت پیروی سنت یعنی طریقت راه و رویش باید اهل سنت باشه یعنی اهل راه و رویشی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشه و جماعت یعنی عکسش فرقت و جدایی و فرقه ها و گمراهی نه باید انسان اهل سنت در پیروی باشه با جماعت مسلمان ها با جماعت اهل حق که جماعت صحابه و تابعین و تبع تابعین هست اعتقاد اهل سنت و جماعت میگه همون دین حق است که الله واجب است بر هر مرد مسلمان و زن مسلمان که او را اعتقاد کنه و به او دینداری کنه و الله را به او اعتقاد عبادت کنه به اعتقاد اهل سنت و الجماعت بنابراین اعتقاد اهل سنت و الجماعت دینی الله هست دینی وحی الهی هست برای شیخ میگوید که اذ هو اعتقاد رسول الله و و صحابته الكرام زیرا میگوید همین اعتقاد اهل سنت اعتقاد پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه های پیامبر صلی الله علیه وسلم هست وقتی اعتقاد اهل سنت اعتقاد پیامبر و صحابه ها که باشه بنابر خاطر همین ضرور است که انسان باید همون را اعتقاد کند بنابر امام بربهاری یکی از علمای بزرگ اهل سنت هست در عصر استای اسلام امام بربهاری میگد الاسترکت اول کتاب ده میگد الاسلام هو سنت و سنت هی الاسلام اسلام میگد همون سنت است و سنت نگه همین اسلام است به شک اعتقاد اهل سنت همون اسلام صحیح اسلام ناب و پاک است اهل سنت همون اسلام است اسلام هم در حقیقت همون اعتقاد اهل سنت امام بربهاری میگوید الاسلام هو السنت و السنت هی الاسلام اسلام همون سنت است همون سنتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورده و سنت همون اسلام است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشته در امتش فمن خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه هر کی مخالفت کنه اهل سنت و جماعت را صحابه و پیامبر صلی الله علیه وسلم را پس به تحقیق نفس خود را پیشکش عقاب الله و عذاب و غضب سخت الله کرده است بیشک زیرا الله سبحانه تعالی میگوید و من یشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره و الله میگه در سوره نساء و هر کی مخالفت بکنه پیامبر را و من یشاقق مشاقه یعنی مخالفت کردن زید بر آمدن و از راهش دور شدن و من یشاقق الرسول شقه شقه اصلا کچ شدن میگن کجیرا و هر کی کچ شوه و من یشاقق الرسول هر کی مخالفت کنه پیامبر صلی الله علیه وسلم را من بعد ما تبین له الهدى بعد از اینکه حق و هدایت براش بیان شد اقامه حجت شد و غير سبيل المؤمنين المؤمنین و پیروی کند راه غیر راه مؤمنا را غیر راه مؤمنا یعنی يعني صحابه و تابعین و تبع تابعین و مسلمان ها اهل حق در هر عصر زمان هر کی مخالفت کنه پیامبر را بعد از اینکه براش بیان شد و فهمانده شد و پیروی کنه راه غیر مؤمنین را و یتبع غیر سبیل المؤمنین معلومه سبیل المؤمنین مهم است سبيل الصحابه راهي الصحابه وتابعين تبع تابعين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى میگذاریم او را در هر جایی که را اختیار کرد یعنی هر راه خطایی را هر گمراهی را که اختیار کرد ما در همون میگذاریمش یعنی در هر کجای هلاک میشود دیگه الله پروای او را نداره نوله ما تولى و نصله جهنم و داخل میکنیم او را آتش جهنم را و نصله ما جهنم و ساعت كي که چقدر جای بد است جایگاه بد است جهنم بازگشتی بد است جهنم و الله سبحانه و تعالی میگه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب الله سبحانه و تعالی میگه ای کسانی که ایمان آورده اون چیزی که و ما آتاکم الرسول آن چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم داد است پس او را بگیره و از اون چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم شما را منع کرده است از او دور شوید زیرا واتقوا الله از الله بترسه ان الله شديد العقاب زیرا الله خیلی سخت عقاب کننده هست و شیخ میگه هر کی مخالفت کنه راه پیغمبر و صحابه ها را پس خودش را در عقاب سخت الهی و در غضب و مقت الهی قرار داده است و یقول صلی الله علیه و سلم عن الفرق التي ستكون في امتي و پیغمبر صلی الله علیه و سلم از فرقه هایی که در امتش میشوه بزودی خبر داده است و هي 73 فرقه 73 فرقه هست 73 جماعت هست 73 گروه هست پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن كلها في النار الا واحده وهي الجماعه گفتن همش در دوزخ هست گفتن مگر یک تاش کی و هي الجماعه همین جماعت هست جماعت صحابه و تابعین اخرجه الامام احمد خوب اینا اهل حدیث در کتاب های حدیثی روایت کردن ابو داود و ابن ماجه و ابن ابی عاصم حدیث حدیثی متواتر هست و حدیثی صحیح هست که بیان کردن که امتش این خیلی درد بزرگ است درد هست که امتش به 73 گروه تقسیم می شود ولیکن این درد را دواش هم ذکر کردن و گفتن که دوا در کجاست شفا در چاست وصف النبي هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنار پیغمبر صلی الله علیه وسلم وصف کردن همین جماعتی که سلامت مانده است از تهدیدی به جهنم که 72 گروه 70 همش در دوزخ است مگر یک طایفه پس وقتی صحابه ها پرسیدن که کدام هست اون طایفه که نجات یافتگی هست از اهل دوزخ نیست تهدید و وعیدی بر دوزخ شدگی نیست پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن من کان علی مثل ما انا علیه اصحاب اليوم گفتن هر کی قاعده همین است که گفتن هر کی دوا همینه من کان هر کی باشد علی مثل ما انا علیه هر کی باشد به مثل آن چیزی که من و اصحابم بر او هستم امروز هر کسی که به مثل آنی که پیامبر و صحابه بود باشد این فرقه طایفه این از جمله نجات یافتگی ها و از جمله از جهنم دور بودگی ها حساب می شود به خاطر همین بود که امام مالک میگفتن ما لم یکن یوم دینن دینا فلیکون دینا امام مالک در تفسیر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا در اینجا میگوید هر کی دعوا کنه که پیامبر صلی الله علیه وسلم هر کی دعوا کنه که در دین بدعت حسنه و بدعت خوبه هست پس به تحقیق دعوا داره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گویا رسالت را خیانت کردند. زیرا گویا همین خوبه که ای گفته ایستاده است این خوب و حسنه و نیکیه که آدم به الله نزدیک میکنه گویا ای را ای گفته این مبتدع گویا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به امتش نرسانده در حالی که الله میگه الیوم اکملت لکم امروز من دین تونه کامل کردم دین کامل است بعد امام مالک میگه ما لم یکن یوم اذین دینا فلی یکون دینا هر آن چیزی که در زمان صحاب پیغمبر و صحابه ها از دین نبود هرگز از دین شده نمیتونه و امام مالک یک مقوله معروف و مشهوری داره خیلی سخن زیبا هم هست از وهب ابن منبه از استادش نقل میکرد که میگفت لا یصلح الله آخر هذه الامه الا بما اصلح به اوله الله آخر الله اصلاح نمیکنه آخر ام... این امت را مگر به همون چیزی که اصلاح کرد اول این امت اول این امت به توحید و سنت به پیروی اصلاح صالح شدن اصلاح شدن و فتوحات کردن و هر کی بخواهد که همین نوع اصلاح کنه پس باید به همون منهجی که پیامبر صلی الله علیه و و صحابه ها و سلف صالح منهج داری کردن همون را باید پیشگیری کنه همون را باید پیروی کنه لا یصلح الله آخر هذه الامه الا بما اصلح به اوله هرگز الله اصلاح نمیکنه آخر این امت را مگر به همون چیزی که اصلاح کرد اول این امته به شک غمخورها زیاد است اینقدر فسق و فجور و معصیت اینقدر ضعف و مستضعفین مسلمان ها لیکن هر کس میخواه اصلاح کنه البته اصلاح کرده نمیشه مگر به همون قایده ها مگر به همون اصول اولی که پیامبر و صحابه ها گذاشتن و بدعت ها و خرافات ها و مخالفت ها و به گروه سازی ها هیچ جا اصلاح کرده نمیشه زیرا این امت امت مرحومه هست و این امت چنانی که الله به چیزی که اول اصلاح کرد توحید و سنت و پیروی و و پیروی دین آخرش به همین و بینش میانش هم به همین اصلاح کرده می شود شیخ عبدالسلام میگوید فهذا ضابط اهل السنت والجماعه متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين عاضون على ذلك بالنواجذ این میگد قایده اهل سنت و و قایده و اسلوب اهل سنت و الجماعت هست یعنی اصول که متمسکون برابر اهل سنت و جماعت چیست میگویی که متمسکون کسانی که چنگ زننده هستند چنگ میزدگی به سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم و سنت خلفای راشدین و عاضون عاض یعنی بدندون بدندان کرسی قپیدگی هستند همین سنت پیغمبر و سنت خلفای راشدین را در این حدیث حال حدیث 28 که الحدیث می ان شاء الله حدیث عرباض ابن ساریه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت انه ما يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هر کس شما زندگی کنه بعد من اختلاف بسیاری را میبینه فعليكم پس گفتن در اون چیکار کنیم فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ يعني بدندان های کرسی که خیلی سخت میقپه پس سنت پیغمبر و صحابه ها را گفتن سنت من و سنت صحابه ها را خلفای راشدین را همچنین به دندان های کرسی سخت بخل نواجد که دندان های کرسی را میگن کرسی دندان را میگن خب اصول اهل سنت و جماعت چنگ زدن به چیزی که پیامبر و خلفای راشدین بود ولی اذا كانوا فرقه ناجيه فهم ناجون من النار يوم القيامه سالمون من البدع في هذه الدنيا به بخاطر همین اهل سنت یک نام دیگر فرقه ناجیه هست یعنی نجات یافته برای شیخ میگه یعنی نجات یافته از آتش جهنم دوزخ در آخرت و سلامت ماندگی از بدعت ها در دنیا خوب یکی از نامهاشون اهل سنت و جماعت است یعنی اهل اهل و و اهل چنگ زننده به سنت و لازم گیرنده جماعت را نام دیگریشان فرقه ناجیه هست نجات یافته از آتش دوزخ در آخرت و سلامت ماندگی ها سلامت ماندگی ها در از بدعت ها در دنیا و کان الفرقه منصوره یکی از نام دیگه فرقه منصوره هستند فرقه و طایفه پیروز و نصرت داده شده هستند یک از نامه های دیگرش این هم حدیثی متفق علیه از پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید لا تزال طائفه من امتی ظاهرین على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون یک لفظ دیگه نقل کرده است خب پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید همیشه یک گروه یک طایفه از امت من ظاهرین یعنی پیروز هستند پیروز هستند بر حق لا يضره من خذلهم ضرر نمیکنه اینها را کسانی که اونها را مخالفت کنه و اونها را ترک کنه و پرتایا حتی یاتیهم امر الله حتی اینکه امر الله که امر به خاتمه این دنیا این دنیای کبود آسمان کبود و زمین وقتی الله امر میکنه به تمام شویش و به خاتمش تا همین وقت یک طایفه تا قیام قیامت یعنی یک طایفه از امت پیامبر صلی الله علیه و سلام پیروزی به حق هستند و هم كذلك يعني بر حق لازم گرفته گستند این طایفه به خاطر همین وقت امام اهل سنت سوال کرده شد کیست همین طایفه ظاهره امام اهل سنت گفت ما اراهم الا اهل الحديث گفت نمیدونم گفت ایرا مگر از اهل حدیثن مگر اهل حدیثن بعضی از سلف میگن نیست این طایفه پیروز شده مگر اهل سنت و الجماعت بشک خب إيه إيه ظاهرين شيخ عبد السلام و والظهور هنا بمعنى النصر يعني بيروز هستن نصرت داده شده هستن منصور هستن قال تعالى فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين پس میگه ما کمک کردیم یاردم دادیم کسانی را که ایمان آوردن از اصحاب عیسی حوارین عیسی علی عدوهم بر دشمنهایشان فاصبحوا ظاهرین پس گشتن این حواری اصحاب موسی عیسی ظاهرین یعنی فاصبحوا منصورین پیروز شدند و نصرت داده شدند خب الله میگه و ان جندنا لهم الغالبون هر اینا لشکر ما الله میگه حتما اینها هستند غالب فهم غالبون بالسيف والسنان او بالحجه والبرهان شیخ السلام میگه اهل سنت غالب هستند به شمشیر و به تیغ یعنی مثلا به سلطه و قدرت و به تیر و تفنگ یا به حجت و دلیل و برهان بنابر اهل سنت و جماعت دو حالت داره اول لا يزال طائفه من امه الظاهرين على الحق اهل حق اهل سنت همیشه پیروز هستند همیشه منصور و یاردم کرده گی هستند همیشه بر حق هستند همیشه حق جانب اینهاست خب همیشه پیروز هستند فقط پیروز بودن چون که شیخ الاسلام میگه دو نوع است یکی پیروزی و نصرت و یاردم کرده شدگی به دلیل حجت و برهان یعنی حجت و دلیل اینها همیشه به دلیل حجت پیروز هستند همیشه غالب هستند مخالفشان همیشه مغلوب هست به دلیل حجت اهل سنت همیشه با دلیل حجت برای هیچ کافر هیچ زردوشت هیچ قبوری بت پرست دلیل با باطلش آورده نمیتونه در مقابل دلیل اهل حق اهل سنت هیچ مبتدع دلیل آورده نمیتونه مثلا سوال مختصر همین است که اهل بدعت همین بدعت که شما میکنه مگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد یا نه صحابه ها کردن یا نه تابعین و تبع تابعین کرد یا نه اگر رفت و گفت نه پس همون حدیث ده که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد داخل است خب اکوبت دیگه شبهه بیاره از معجب تبرانی یک دلیل بیاره از یک عالم بعد 500 700 سال از پیغمبر آمد مثلا سیوطی پس این دیگر اعتبار نداره زیرا حق همونی هست که با دلیل حجت انسان باید بیان کنه وقتی همین بدعتاتون مثل جشن مولود مثلا اگر رفت و حق است چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم مولود رو جشن نگرفت محبوب ترین زنهاش که عایشه رضی الله عنها خیلی دوست داشت چرا شوهرش حضرت عایشه صدیقه شوهر خود محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم را زود روز جشن نگرفت چرا ابوبکر صدیق جشن نگرفت چرا عمر فاروق علی و چرا فاطمه رضی الله عنها اینکه بعدش صحابه و تابعین تبع تابعین جشن نگرفتند مگر نسبت پیغمبر مهر و محبت و دوستی نداشتند خب بنا به خاطر به همین این مبتدع شکست خورد این مبتدع مزلول و خار شد خب اکنون اهل حق چی به دلیل حجت همیشه همه وقت پیروز هستند اما با قدرت و سلطه و با تیر و تفنگ با این گاه منصور هستند گاه عکسش و در جنگ گاه پیروز می شوند گاه شکست داده می شوند البته از حکمت ها خالی نیست گاه دولت دارند سلطنت دارند قدرت دارند مسجد ها مجد شوند، مدرسه ها از شوند دولت ها گاه نه گاه منصور هستند گاه عکسش از جهت سلطه و قدرت و از جهت توانایی دنیاوی یعنی قدرت ظاهریش میگن قوت ظاهری اما از قوت دلیل و حجت و برهان و یقین همیشه ظاهر هستند همیشه پیروز هستند و هم فرقه واحده لا تتعدد اهل سنت یک فرقه است یک فرقه هست چند فرقگی نمیشوند ولذا سموا بالجماعه بخاطر این جماعت گفتن جماعت یعنی یک جماعتی هستند یک تنده چند فرقه نمیشوند زیرا الله میگه فماذا بعد الحق الا الضلال نیست بعد حق مگر گمراهی بعد حق نیست چیزی مگر گمراهی است بشک يو الحق يو اهل السنه حقس يو مثلا اشعري موتوردي اما يتبقى اهل السنه دو تاس اشعري وماتريدي اهل حديث سته امكان نداره فحقيتها مش داره. فماذا بعد الحق الا الضلال اللهم قلت كي ناس بعد حق مجر جمراهي وليس لهم اسم يعرفون به سوى الاسلام والسنه اهل السنه يقول نوم زيوتي ندارن مجر اسلام والسنه زير اللهم قال تصريحات هو سماكم المسلمين الله شما مسلمون مسلمان نامیده پس مسلمان اسلام و سنه به خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم از سنت پیروی میکنن و ما دل علیهما من الالفاظ هر لفظی که با به همین دلالت کنه مثل فرقه ناجیه گفته ما همین یعنی حدیثی بالا یا که طایفه منصوره از مثلا حدیث دیگری اما اینکه دیگر نام ها داشته باشه نه این خیلی نیست بلکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی مهاجرها را الله رسول الله در قرآن مسلمان ها را مهاجر و انصار نامگذاری کرده با وجود این دو یک مرد از انصاری با یک یک مرد از مهاجری اختلاف کرد در چیزی بینشون نزاع شد پس این انصاری گفت یا الانصار گفتن انصاری ها بده و مهاجری او مخالفش گفت یا المهاجرین مهاجرا را فریاد کرد به طرفش پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدن خیلی غضب کردن گفتن فما بال دعوه الجاهلیه گفت این چی دعوای جاهلیت است انصاری ها انصاری انصاری خچ فیلات کنه مهاجرها مهاجرای خچه دعوها گفتن بگذاری گفتن این نامگذاری و جماعت سازی و فرقه بازی را فانها ممتن منتی گفتن این گفتن خیلی بویناک است گفتن فرقه بازی و طایفه و گروه بازی مثل همین قبیله بازی و قومگرایی کلابی و غرمی و فلانی و سیاه و سفید و همه اینها در حقیقت از دعوای جاهلی هست و حرام قطعی هست قومگرایی همچنین طایفه و فرقبازی در شریعت اسلامی هیچگاه جایز نبود هرگیز هم جایز شده نمیتونه خب اگرچه اسم مهاجر و انصار نام شرعی های اسم مهاجر کسی به هجرت کرده است انصار کسی میگن نصرت داده است پیغمبر صلی الله علیه و و صحابه او را لیکن وقتی از جد تعصب که مهاجری مهاجرا اختفایت کنه ضد انصاری ها پس در این حالت این حرام قطعی هست خب شیخ میگوید که اهل سنت هیچ نام نداره مگر همون اسلام سنت بلور از امام مالک که ابن عبدالبر نقل کرده است امام مالک گفت که اهل سنت لیس لهم لقب یعرفون به اهل سنت گفتن هیچ لقب نام و نشانی ندارن که شناخته شوند مگر همون سنت لا جهمی ولا قدری ولا رافضی اهل سنت جهمی نمیشد اهل سنت مرجعی نمیشد اهل سنت قدری اهل جنت اهل سنت با رافضی نه نام ندارن رافضي نسبت به همون رافضه هست اهل سنت و جماعت نسبت به اهل سنت محمد صلی الله علیه و سلم جهمی نسبت به همون جهمی ابن صفوان قدری نسبت به همون صاحب قدرش واصل ابن عطا هست و ماتوریدی نسبت به همون ابو منصور ماتوریدی هست اشعری نسبت به همون ابو الحسن اشعری هست هر مثل همین اخوانی هم همین قسم تبلیغی هم همین قسم و از هر طایفه گمراه نام گذاشته در این عصر به همیه به همون خودش یعنی جماعت اخوان به همون حسن البنا منصوب است جماعت تبلیغ به همون محمد الیاس کندهلوی منصوب است خب و سوئل امام مالک میگه و از همین سوال کردش که سنت چیست گفتن مال اسم له سی و سنت گفتن سنت نام نداره به جز سنتی یعنی سنت سنت است طریقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم يعني أهل السنة ليس لهم اسم ينتسبون إليه سواه أهل السنة فقط ينظر اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعات متریدی امکان نداره يعني اضافه نکن این کلمه کلمه هست قبول نمیکنه ده اهل السنه والجماعات لكن فلان طائفه ده فرقه ده حزب التحرير مثلا امكان نداره بين آب واتش آتش جمع کرده نمیشود خب وعقيده السلف الصالحون بتوثيقها وبيان ادلتها وشرحها جماعات من ائمه الكبار انا بعد شيخ مجد عقیده سلف صالح سلف یعنی گذشتگان سلف صالح یعنی گذشتگان نیکوکاران عقیده سلف صالح هم جماعت از عالم های کلان امام های بزرگ به اهمیت دادگی هستن میگه دلیل هاش میگه جمع کرده شرح دادگی هستن في مصنفات كثيرة. در مصنفات و در کتاب های بسیاره خب اکی به مسئله مهمه انا بعد اکنون این چیزی بسیار نو برای مسلمان که نام های کتاب های اعتقادی را بداند یعنی گویا یک چیزی نو شاید بر گوش بعضی ها باشد چیزهای نو اول شنیدیم کتاب بدیل کتاب حافظ کتاب فقه کیدانی کتاب فلانی لیکن آیا همین کتاب هایی که بسیار مسئله مهم را بیان میکنه که مسائل اعتقاد هست مسائل منهج هست مسائل توحید و سنت هست میگد جماعت گروه از امام های بزرگ در کتابهاشان کتاب‌های بسیاری در این باب بیان در مسئله عقیده سلف چی است مذهب سلف چیه دلیل ها شرحش رد شبهات رد اهل بدعات چی در توحید عبادت باشد الوهیت چی در توحید اسم و صفات چی در توحید هر مسئله ده استقلالا و ضمنا استقلالا یعنی کتاب های مستقل دارن کتاب های مستقل در همین باب رد جهمی ها رد رافضی ها و ضمنا یعنی در ضمنش باب در کتاب باب در کتاب فصل در کتاب مؤلفات الموسوم منها المؤلفات الموسومه بالسنه اي المعتقد وهي تربع على 250 مؤلفه کتاب هایی که تألیف شدگی هایی که نشان داده شده است نام گذاشته شده است به سنت سنت چه مقصود پاک سنت خوانی در مقابل واجب و در کتاب فقه سنتی که در مقابل واجب است او کتاب بحث فقهی واجب یعنی چیزی که الله امر کرده است باید بکنی و حتما برو واجب میگن عکسش سنت یعنی امر کرد دستولی که حتمی نیست بکنی اگر ثواب بگیری نکردی عقاب کرده نمیشوی او را سنت میگن سنتی که در کتاب اعتقاد میام مخالفش ضدش بدعت است یعنی کتاب های سنتی که اعتقاد اهل سنت بیان میکنن. اعتقاد سنت که در مقابلش اهل بدعت است که این میگه زیاده از 250 کتاب هست کتاب های اعتقادی زیاده از 250 کتاب اعتقادی هست که دلالت به چی میکند زیاده دو سه همش ولی عصر دو سه چهار اسلام است دلالت به این میکند مهم همین این کتاب های بسیار زیاده دو سه دو تا حتی خود عبدالسلام برجس کتاب دارد تاریخ تدوین عقیده سلفیه زیاده از 300 قریب 350 کتاب اعتقاد از ذکر میکنند خب تا عصر 8 با بعد عصر 8 تا تا 800 بگیم تا زمان ابن تیمیه و اینا را خب شیخ عبدالسلام میگوید که زیاده 250 کتاب اعتقادی هست این دلالت به چی میکنه دلالت میکنه به مهم بودن اعتقاد یک دلالت میکنه به اینکه در رد شبهات اهل بدعت همین معترضه و تعویل صفات و همه همین ها در کتاب های سلف ردش آمده کسانی که درباره ایمان خطا کردن کسانی که درباره تقدیر خطا کردن کسانی که در خروج به حاکم خطا کردن همه همین ها ذکر شده است سلامت و عافیت هم در پیروی کتاب های همین است وقتی یک کتاب را بخوانی دیگر شیخ و استاد و پیر و جماعت نمیگویی بلکه اون که سلف تازه تر و تازه پیش از تقسیم شدن مردم پیش از زیاد شدن بدعت ها پیش از زیاد شدن گروه ها همین کتاب ها نوشته شده است خب به همین جهت بود که امام امام ابو حنیفه رحمه الله نعمان ابن ثابت علیه رحمت الله کتابشون به نام فقه الاکبر ناموندن فقه الاکبر انمی کتاب اعتقاد هست ابو حنیفه رحمه الله یگان کتابی نداره به نام فقه مثلا فلانی که طهارت نماز روزه حج زکات نکاح عقد رضاعت و مثلا میراث گفته باشه یک کتاب بندگی هستن یا سه چهار کتاب همش در باب عقیده هست امام ابو حنیفه نام کتابش فقه الاکبر یعنی فقه بزرگ مان تا اینکه پیرواش عقیده را خوب اهمیت بتن متاسفانه امام ابو حنیفه رحمه الله از علم کلام و منطق برحذر کردن حتی ابو یوسف گفتن میدونی گفتن من در علم کلام چقدر پیش رفتم امام میشیدم که اشاره میکردن یعنی مردم سرش طرف نمیکرد در علم کلام از علم زیاد داشتن ما، لیکن گفتن من شما رو بر حذر میکنم که در علم کلام و منطق داخل نشوی که هلاک میشوی متاسفانه پیرواش عکسه خب این دلالت میکنه که انسان باید کتابای اعتقاد از اصل از تر و تازه از همون اصل منبع صافی از چشمه از همون اصلش نوشیدن مزه دیگه داره البته منها بعد شیخ بعض نام های کتاب ذکر میکنه که یکیش از سنه کتاب سنت هست لبن عبی شیبه کتاب امام ابن عبی شیبه که مصنف صاحب مصنف یک کتاب داره کتاب سنه ابن عبی شیبه سال 159 تولد شده است سال 235 ای دنیا رفتگیه 159 یعنی خیلی به عصر پیغمبر قریبه 235 یعنی ای قرن دو میشه ای سلف صالح هست خیلی کتاب خوب است درباره اعتقاد اصول های اهل سنت ذکر میکنه و یک کتاب سنه اصول سنه احمد ابن حنبل هست اصول سنه اصول نه اصول سنه اصول سنه احمد ابن حنبل است امام احمد سال 241 هجری از دنیا رفتگی است که اینم عصر اول و یک کتاب سنه ابن ابي عاصم هست ابن ابي عاصم کتاب دارن سنه که 278 87 دو سال 287 هجری یعنی خیلی به عصر پیغمبر و صحابه و تابعین قریب حال شاید ظرفاشون و تیمی های صحابه و اینا حال شکستگی نیست لباساش حال کنه شدگی نیست و یک کتاب سنه عبدالله پسر امام احمد خیلی کتاب خوبه دو مجلد امام بچه احمد ابن حنبل سال 290 ای دنیا رفته گست یک سنه خلال است و یک سنه احمد ابن الفرات ابی مسعود رازی که سال 258 است یک سنه به همین نام سنه همین سنه سنه تا اینکه بردم اهمیت تیان یعنی ایران اسد ابن موسى سنی ابن ابي قاسم است شاگرد امام مالك و يك سنی بكندي هست محمد ابن سلام و يك صفات و رد على الجهميه نعيم ابن حماد و سنی اثرم هست خوب نمای اهل سنت خیلی کتابش را ذکر کرده سنه به نام سنه اثرم است که امام محدث کلان یکی سنی حرب ابن اسماعیل کرمانی هست خیلی فقيه حنبلي و شاگرد احمد ابن حنبل است و يك سنی ابن ابي حاتم هست امام جرح و تعدیل و يك سنی ابن ابن ابی دنیا عالم جامع الفنون که همه فن در علم داره سندگی از امام زاهد برای زهد و تقوا و در پرهیزگاری کتابای یک کتاب داره ذم دنیا مذمت کردن دنیا و یک امام کتاب سنه ابن جریر طبری هست امام مفسرها تفسیر ابن جریر طبری امام جر... ابن جریر طبری سال 221 تولد شدیان 221 هجری باز ما در 1444 خب ده و سال 310 هجری وفات کردگن ایشان و کتاب داره تبصیر فی معالم الدین و همچنین سنت تبرانی را گفته است صاحب معجم و یکی سنت ابن ابی خوب ابو القاسم را گفته است امام لالکایی خیلی کتاب بزرگ اما شرحی نام کتابش شرح اصول اعتقاد اهل سنت که هشت مجلده و یکی سنت مروزی هست و یکی عقیده سلف و اصحاب الحدیث امام صابونی هست و ابانه ابن بطه هست و یکی توحید امام ابن خزیمه هست امام ابن خزیمه که خیلی از سلف هست سال 223 تولد شده است سال 11 هجری از دنیا رفته است و یک کتاب توحید ابن منده هست ابن منده یکی از علمای اهل حدیث هست خیلی امام بزرگ هست کتاب ایمان ابن ابی شیبه هست کتاب ایمان ابو عبید قاسم ابن سلام قاسم ابن سلام ابو عبید این امام در حدیث امام در تفسیر امام در لغت امام در عقیده هست معروف این امام بزرگ وياك شرح السنة إمام مزدنيها صاحب إمام شافعي وياك شرح مذاهب أهل السنة ابن شاهد وياك كتاب الحجة في بيان المحجة حجات در بيان راه بيان محجات محجات راه يعني. يعني حجة الدليل در بيان کردن راه رويش وشرح عقيده اهل السنه از السنه سنت ابو قاسم امام بزرگ و یک اصول سننه عبد ابی عبدالله ابن ابی زمانین میگن امام ابن ابی زمانین درجه حکم به غیر معاذ الله را ذکر کرده است که کفر اصغره و مسئله عذر بالجهل هم در کتاب اعتقاد آمدگی هست مسئله دارالاسلام دارالکفر چی را میگن مسئله جهاد کی میشه با کی میشه چه خیلی میشه مسئله حکم به خروج به حاکم جایز است یا جایز نیست مساله تاریک صلات کافر هست یا نیست مسائلی که مردم در زمان ما جنگ جدال در این کتاب اعتقاد به متواتر با اجماع سلف مسائل ذکر شدگی هست محروم کسی است که از این کتاب ها یا الله اقل ای مفهوم همه کتاب ها ای مضمون همه کتاب ها کس محروم کسی است که ای مضمون همه کتاب ها محروم شود به شک و اعتقاد اهل سنت ابوبکر اسماعیلی هست که درس کرده بودیم کتاب اعتقاد اهل سنت یا کتاب اعتقاد ائمه حدیث ابوبکر اسماعیلی رحمه الله امام بزرگ یک کتاب شرح سنت امام بربهاری هست و کتاب های در حقیقت زیاد ذکر کرده یک کتابی لصالح السدزي الى اهل الزبيد ابي نصر السدزي كي حنفي مذهب بس بشير حنفيه مثلا خب اخذ تحويل ذكر نکرد فقه اكبر امام حنيفه هم کتاب اگر اگرچه بعضی زیادی ها و بعضی ها اضافهش کردگن کم و زیادش کردگن خب و کتاب ایمان هست کتاب ایمان ابن منده و و امام عدنی و, و کتاب عرش هست ابن ابی شیبه و کتاب قدر تا قدر قدر ابن وهب و قدر امام ابو داود و کتاب رؤیت هست دیدن الله در قیامت و کتاب صفات هست صفات های الله و کتاب نزول نزول کردن الله از امام دار قطنی صاحب اه، سنن دار قطنی و جواب اهل دمیق در صفات خطیب بغدادی و سنه ابی احمد الاصبهانی معروف به عسل سنه یعقوب الفسوی و سنت قصاب اصول سنه حمیدی امام حمیدی خیلی امام بزرگای کتاب سال 219 ای دنیا رفته است یعنی عصر اول عصر دو و سنه حنبل ابن اسحاق است بچه امکی امام اهل سنت احمد ابن حنبل حنبل ابن اسحاق پسر يعني عموشه و یکی اصول ابی عمرو طالمنکی هست طالمنکی طالمنکی و غیرش میگه بسیار بسیار و هذه كتب من جاء بعد هؤلاء من اهل السنه خب میگم این إيه کتابای پیشینه بود انا کتبو میگه کتابایی که بعد اینها اومدن مثل کتابهای ابن عبد البر رحمه الله که خیلی کتابهای مبارکه کتاب ابن عبد البر مالکی مذهب است و یکی کتابهای عبد الغنی مقدسی هست و یکی کتابهای ابن قدامه مقدسی وياك كتابه ابن تيمية وياك ابن القيم وكتابه ذهبی وكتابه ابن كثير وكتابه شيخ محمد وغيرش مگد در این کتاب ها میگه بیان المعتقد صحیح ابن عبد العز حنفی و شاه والله دهلوی علامه احمد برکوی اینا من اضافه دارم شاه ابن شاه والله دهلوی شاه اسماعیل دهلوی شاه عبد العزیز دهلوی و شیخ مولا علی قاری و همچنین عبد الحی و شیخ احمد برکوی و علامه احمد رومی و احمد قاضی زاده و این غیر این از عالم هایی که محقق هستند در کتاباشون بیان المعتقد الصحیح بیان اعتقاد صحیح و حجت کشی به اعتقاد صحیح و کشف شبهات اهل بدعات و نحن بمجد ونحن نذكر جملا من اعتقاد هؤلاء الصفوه على وجه الاختصار وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه انيب ومجمع جمله از اعتقاد این عالم های اختیار شده عالم های با صفا را مختصرا میگه ذکر میکنیم الله و در هر باب از ها و ما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب و صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين